faksa do faksa. Poštovani slušatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji od faksa do faksa. Emisiji namijenjenoj studentima i onima tko to želi postati. Danas razgovaramo o Vukovarskom veleučilištu Lavoslav Ružička, a detaljnije nas zanima studij trgovine. Veleučilište nam je u općim crtama predstavio dekan dr. Mirko Smolić. Veleučilište odnosno u Vukovaru osnovano je 2005. godine uredbom vlade Republike Hrvatske po onoj, u okviru one politike da je Hrvatska jaka onoliko koliko su jaki njene rubni dijelovi. Pa se donijela odluka da se krene sa tri studijska programa, prediplomska stručna, znači studijska programa, studij fizioterapije u biomedicinskom području znanosti i u području društvenih znanosti, trgovina i javna uprava. E, na taj način se brzo startalo jer smo imali e, na raspolaganju profesore iz e, Osijeka sa sveučilišta, iz nekih drugih sveučilišta iz razloga što Vukovar nije imao kadar sa izborima u zvanja. Ušli smo u razrušenu palaču Jerkovski, ona se obnavljala u dva puta, mi smo i prije par godina riješili pitanje potkrovlja, napravili proširenje, tako da evo sad imamo uvjete za rad dosta dobre. Ono što je se bilo loše, to je što se kasnilo sa osnivanjem specijalističkog studijskog programa. Ja sam ovdje dekan prije dvije godine, prvo sam pogurao da se dobije taj specijalistički studijski program, studenti moraju imati nastavak četvrtu i petu godinu. Znači, krenuli smo sa specijalističkim diplomskim studijom preventivna fizioterapija, on se trebao zvati fizioterapija, sportu, rekreaciju i wellnessu. To je jedan moderni studijski program spoj biomedicine i kineziologije, nešto novo na ovim prostorima. Iz tog razloga u akreditaciji nismo dobili e, konkurencija malo utjecala tako jedan moderni naziv, nego se išlo na studij preventivna fizioterapija. Znači, prošlu smo godinu upisali prvi put 30 eh, redovnih studenata i 7 izvanrednih studenata, znači otprilike nakon 12 godina postojanja prvi put ove godine upisujemo i petu godinu. Ono što bi nama trebalo u smislu razvoja, dalje trebalo bi nam eh, i jedan nastavak na studij trgovine, studij javne uprave. E, u ovom momentu to nećemo moći napraviti iz razloga mi sad imamo 27 nastavnika, kod nas se traži omjer 1 naprama 30, sad je to omjer je negdje 1 naprama 28. Nadam se uskoro da će biti reakreditacija i kad ona prođe da ćemo ići sa dva nova specijalistička studijska programa. Ono što mi želimo, mi bi htjeli otići sa nekim novim studijskim programom u STEM područje. Negdje u područje biotehnologije. E, poticaj za tu ideju je krenio od poljoprivredne škole iz Iloka gdje djeca koja su, ovo je jedan poljoprivredni kraj, traže isto nekakav stručni studij, dosta je društvo osiromašilo i nije ugodno putovati iz Iloka u Osijek, oni bi više voljeli da se to osnuje u Vukovaru, pa recimo da bude dislocirana nastava u Iloku ili ako treba Vinkovcima, Županji ili negdje gdje to se lokalna politika dogovori prema interesu studenta tako dalje. Ono što nam daje za tu ideju vjetar u leđa, a to je e, intervencijski plan grada Vukovara. Mi u ovom momentu ne možemo imati novi studijski program sa prostornim kapacitetima koji su nam na raspolaganju. Znači, ako bi se išlo u STEM područje, trebali bi nam nekakvi prostori i za e, laboratorije i za nove urede za profesore, tu bi nam trebali još nekakvi sadržaji koji ne bi mogli u ovoj e, palači Irkonski kao spomeniku kulture napraviti, znači nešto novo. E, mi smo obavili razgovor evo i prije dva dana sa pročelnicima grada Vukovara u smislu da se kroz sredstva iz intervencijskog plana grada Vukovara veleučilište preseli u jednom dijelu, odnosno svoj razvoj temelji na dodatnim prostorima u prostorima radničkog doma u Borovu naselju. Mi ćemo dati neke naše impute za projektnu prijavu, ono što mi mislimo da bi za projektnu zadatku trebalo. Nadam se evo da ćemo naći tu zajednički jezik sa gradom Vukovarom jer imamo, eto tu nam se ciljevi preklapaju, da razvijamo i Borovo naselje i da širimo veleučilište i da idemo u programe koji su potrebni gospodarstvu jer evo to e, ta djeca koja završe programe iz društvenih znanosti, javna uprava i trgovina, njima je sad sve malo teže i teže se zapošljavati, dok naš studij fizioterapije je jako propulzivan studij, ta djeca se zapošljavaju brzo, ako ne u Hrvatskoj, njima je Europska unija na raspolaganju, oni se redovno svi zapošljavaju, svi su zbrinuti, to znamo kroz naše alumnije, razgovore s našim bivšim studentima. Evo, tako da je E, to je jedan naš pravac razvoja. E, ono što se ovdje loše desilo, to je što evo mi prvi put ćemo u devetom mjesecu proslaviti 12 godina postojanja. Mi nismo u našem statutu imali niti dan veleučilišta. Nekako smo bili e, nekako se u nama slabo vodilo računa. Međutim, evo, nakon prije dvije godine evo je bila je odluka tada ministra Mornara da se ovo veleučilište mora podignuti na zahtjevani nivo, da Vukovar mora ima kvalitetu, da to mora biti centar mladih. Mi sad imamo studenata negdje 930 u, sa upisom ove e, pete godine, znači doćemo na skoro tisuću studenata, mislim da je za grad Vukovar to krucijalno i za, kao grad mladih i da ostane. A vjetar svemu tome u leđa je evo dao prošle godine i ministar Šustar kad je došao ovdje i kazao gradite dom. Mi nismo bili registrirani za studentski standard, evo sad smo se registrirali za to. Povukli smo 23 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda Europske unije. E, u fazi smo izbora izvođača za gradnju u Mirogojskoj ulici. Dolje dom će imati dva karta, 108 ležaja, 50 i nešto soba, što će biti dodatni E, dodatna kvaliteta ovog veleučilišta da studenti, pogotovo naši koji dolaze na fizioterapiju iz cijele Hrvatske, on njima je potreba za stanovanjem u gradu Vukovaru, dosta to skupo plaćaju, mislim da bi studentski dom im bio od krucijalnog značenja. Ono što će trebati, što ću predložiti gradu, eventualno Fondu za razvoj Vukovara, tu će nam u tu zgradu koja nije ušla u ovaj projekt trebati nekakva kuhinja pa ćemo eto vidjeti u dogledno vrijeme i to. Znači mi bi planiramo e, sljedeće godine u desetom mjesecu useljenje studentskog doma u gradu Vukovaru što ga definitivno onda čini studentskim gradom. Ono što smo u međuvremenu vidjeli da studentima fali i u ovom veleučilištu to vam je student servis Znači svaki naš student ide u studentski centar Osijek po svoj studentski ugovor. Firme iz grada Vukovara onda nisu toliko zainteresirane za to. Mi smo u proširenju e, znači, našeg statuta, naših djelatnosti dobili student servis. E, evo u fazi smo e, pripreme oko svega toga, napravili smo dolje, evo imamo novi ured za to, i pult, kupili smo program za evidenciju znači studentskih ugovora, njihove dokumentacije, cijela ta priča će krenuti sa novom akademskom godinom oko prvi desetoga. Tako da će student imati student servis, ja se nadam da će on raditi dobro i da ćemo s time jedan dodatni iskorak napraviti u smislu cjelokupne kvalitete ovog veleučilišta. Mi smo zadovoljni sa kvalitetom naših studenata koji dolaze. naši nastavnici koji dolaze iz Osijeka i Zagreba su jako zadovoljni što nama daje dodatno ovaj, uvjerenje da se radi zaista o kvalitetnim studentima. Ono što vam jako dekan mogu reći od eh, mojih nastavnika da apsolutno nemamo problema, da su djeca jako savjesna i jako su, jako, eh, su pozitivna. Moj, e, moja poruka za sve mlade sa ovog područja je da e, ako upišu veleučilište žička naše studijske programe da neće pogriješiti, da će dobiti potrebna znanja koja im sutra treba za njihove interese za tržište rada, za zaposlenje evo, i ono što je nama i u političkom smislu i nacionalnom smislu važno da nam ljudi ostaju, da nam ne iseljavaju jer nam Europska unija pruža, pruža sada sve, a mislim da je interes da se ljudi školuju i da ostanu na ovim područjima. O samom studiju trgovine Vukovarskog veleučilišta razgovarali smo sa prodekanom za poslovanje i suradnjom s gospodarstvom doktorom Slobodanom Stojanovićem. Što se tiče samog studija e, trgovine, mi trenutno e, dakle, upisujemo u prvu godinu 50 e, redovnih studenata i još 40 izvanrednih studenata. Dakle, to je studij koji pokriva područje trgovine gdje se studenti obrazuju za rad u trgovačkim poduzećima. Studij traje tri godine. Nakon završenog studija studenti naravno mogu se uključiti u tržište rada, to ovisi naravno o uvjetima na tržištu rada, ali imaju dovoljno znanja da se mogu uključiti sa završene tri godine u normalne radne procese. Naravno, također mogu izabrati opciju nastaviti dalje. Mi nažalost još nemamo još uvijek trenutno specijalistički program stručni, dakle na veleučilištu četvrtu i petu godinu, ali opet kao što je već navedeno u razgovoru e, prethodnom, e, studenti mogu uz određene razlikovne ispite, primjerice upisati četvrtu godinu na ekonomskom fakultetu u Osijeku, dakle preći na sveučilišni studij, a također izabrati neki od specijalističkih e, stručnih studija na nekim od veleučilišta. Mi radimo na izradi tog specijalističkog, dakle našeg programa koji bi bio nekakav logičan nastavak ovog stručnog studija trgovine, tako da opet dodamo nekakve dodatne kompetencije i vještine studentima kako bi se oni ipak lakše uključivali uh, na tržište rada. Što je znanje specijaliziranije uh, i što ga više imate, onda naravno da je lakše pronaći nekakvo, nekako svoje mjesto uh, na tržištu rada. Pa što se tiče samog programa, on je tako koncipiran da pokriva jedan dio, ajmo reći, možemo se tako izraditi malo više teorijskih predmeta, dakle onih osnovnih e, predmeta koji ih uvode u struku i onda naravno da kako niz stručnih predmeta. Ja bih tu također i, e, naglasio da e, od, od šest semestara, dakle na pet semestara postoji obvezna stručna praksa u gospodarskim subjektima tako da studenti imaju prilike se uključiti stvarno u radne procese i već po završetku, e, odnosno nakon završetka e, studiranja imati određene vještine e, koje su stekli u samim radom u praksi. Ja mislim da je to da je to vrlo dobra stvar također i za gospodarske subjekte jer oni kroz praktičan rad studenata već mogu izvršiti nekakvu predselekciju, dakle pet semestara je ipak puno, dakle u pet navrata vi možete pratiti jednog studenta ili studenticu i e, zaključiti e, odgovara li možda ta osoba vašim nekakvim budućim razvojnim potrebama. Dakle, to je uvijek dvosmjerna ulica i e, veleučilište mora učiniti što više prema gospodarskim subjektima, prema studentima, ali i gospodarski subjekti bi se trebali jače uključiti u cijelu tu priču kako bi studenti stekli potrebna vještina i znanja. Kažem, vi praktički dobijete osobu koja vam je besplatno na praksi, uči vaše procese, možete, ga, možete je procijeniti i na kraju ona se, možete je odabrati za posao. Bitno nam je i studentsko mišljenje o fakultetu. Danas je s nama student treće godine studija trgovine Vukovarskog veleučilišta Luka Čačić. E, Luka, što vas je motiviralo za e, taj fakultet, za vaš studij? Pa iskreno nisam ni puno ni znao o veleučilištu u Vukovaru, tek sam ono saznao, znači kad sam se prijavio u onaj sustav, jer prvo sam bio ono, htio sam otići u Osijek na ekonomiju, jer me ekonomija ono dosta me zanima i volim općenito taj smjer i općenito rad s ljudima, a u Vukovar sam eto došao zato što nisam upao u Osijek i na kraju se ispostavilo da je to bio jedan od boljih ono, poteza u životu jer smatram da nisam pogriješio što sam došao ovdje i evo što sam na kraju, što to privodim kraju zapravo. Tako da nisam bio baš upoznat sa Vukovarskim veleučilištom. Dobro, sjetite se prvih dana studiranja, kako, kakav je bio osjećaj? Pa evo, znači, sjećam se da onako, moj, moj prvi par dana je bilo, ono, bio sam totalno ogorčen, ljud sam bio <laughs> što sam došao, ono, tu u jer imao sam skroz drugačiju ideju, ono, viziju svog studiranja, htio sam, doslovno sam htio ići u Osijek i ono, ja sam razmišljao nakon prve godine se prebaciti i sjećam se kad smo došli ono prvi dan na upoznavanje, ono svi smo se upoznali i pričao sa kolegama i onak svaki profesor je od tebe tražio da se ustaneš, predstaviš i kažeš zašto si odabrao studij trgovine. I ono odgovori su, a 90% bili zato što nisam nigdje dalje upao i onda onako, a sad kad se sjetimo, kad gledamo ono da smo svi na kraju, onako, što smo se svi povezali, jer evo, mogu reći da osobno svoj smjer i svoju godinu, svi smo onako baš bili veliki, svi smo veliki prijatelji i svi smo evo dalje ostali u kontaktu, okupimo se koliko god tko može, kako kome ono posao dopusti i onako svi smatramo da nam je Vukovar zapravo donio ono more poznanstvo, more mogućnosti i, i svima nam je žao što je završilo. Kako biste ocijenili e, po težini vaš studij? Pa to sve isto ovisi, znači od srednje škole koju se završi. Na primjer, ja sam završio ekonomsku školu i došao sam ovdje i bilo mi je dosta, dosta lagano se snaći u sve te predmete jer samo sam znači nadograđivao svoje gradivo iz srednje škole. Dok na primjer kolege iz ne znam, poljoprivredne gimnazije, njima je bilo jako teško se snaći u stručnim predmetima kao što su ne znam, statistika, računovodstvo, financije, njima je to bilo teško jer nisu imali podlogu. A mi koji smo imali podlogu, nama je to bilo puno lakše savladati, tako da kažem sve ovisi od srednje škole iz koje si došao. Jel se mora učiti cijelo vrijeme ili može se pa, malo? Sve zavisi znači od predmeta do predmeta. Ovi znači predmeti koji su više teorijski, njih se ono mora onako sjediti, mislim može se kampanjski, a ovo što je računanje, to je najbolje ići na predavanja, pratiti na predavanjima i redovno znači vježbanje, vježbanje i samo vježbanje, jer to je računanje, matematika, statistika i ali većinom eto, faks ko faks je kampanjski. E, dakle, rekli ste da e, radite u struci. Gdje i kako ste našli taj posao? Pa radim znači, u prodavnici sportske opreme Ferivi Sport. E, to sam našao zato preko kolege koji je išao sa mnom na faks jer sam prije mene zaposlio i onda znao je ono da želim raditi, da tražim posao, da se ono olakšam studentski život i tako sam znači ono počeo, a inače me zanima jer sam išao i na praksu i u jednu trgovinu kroz srednju školu, tako da ono zanima me rad s ljudima. Tako da ono, dosta sam se fino snašao, evo godinu dana sam već tamo, zadovoljan sam jako i ono, Bogu hvala, stigao sam uz sve svoje studentske obveze uskladiti posao. to mi je bilo sljedeće pitanje, da kako <laughs> kombinirate, znači sve, znači nije toliko naporan program da ne Pa nije, mislim ono, što je kolegica rekla već ranije, da program je ono, većinom od ono ujutro do eto recimo do dva, tri popodne i stigne se sve i odradi, znači na poslu i otići na predavanja. Eto, meni je, sva sreća, imam takav tim da su ono uskakali za mene kad je bilo potrebno i kad mi ono bila gužva na fakultetu, ono, uvijek su mi naštimavali satnicu. E, dakle, možete e, sad imate svoje mišljenje o tome kako je teorijski dio na, na fakultetu, jel odgovara praksi sad, jel vam pomaže ono što ste naučili ili morate, sad došli ste i od početka pa, morate nešto? Dosta se ono koristi taj neki ono u praksi je zapravo svi oni žele da to izgleda no po američki, da je to ne znam uvijek neka nasmijano da ti iz kupca izvlačiš te pot, ono, zapravo njegove potrebe i želje, a ono u teoriji ti bi trebao kao već ono vidjeti neke ono, osnovne čimbenike na kupcu ili ne znam, od, otprilike odmah na prvi pogled znati šta on traži. Tako da ono, malo se tu praksa i teorija krši, ali normalno i sve zavisi od osobe do osobe koja ti dođe u radnju i ono, sad zavisi neko otvoren ili nije. Tako da... E, Vukovarsko veleučilište i Osječko sveučilište, to su dva, u, našoj regiji su jedino, dvije visoke škole. E, po čemu se razlikuje sad studiranje na veleučilištu od sveučilišnog programa? Pa prvo i osnovno, eto, govorim za svoj smjer trgovine i tamo, eto, uzet ćemo Osijek ekonomija Znači, prvo se razlikuje to što oni imaju 3 plus 2 godine, mi smo za sad samo na 3, mislim, radi se i kod nas na te još dodatne 2 godine, ali kad će biti to se ne zna. Prvo je znači to razlika, a druga najveća razlika je u opsegu gradiva. Znači kod njih ima tih predmeta što je, na primjer, jedan predmet, a kod mene on podijeljen, na primjer, jedan imam u jednoj godini, drugi imam u drugoj godini. Tako da kod mene je podijeljeno i lakše mi je položiti, tipa, meni taj predmet koji bi oni tamo polagali kroz jedan semestar meni je onađe podijeljeno kroz recimo ili godinu ili dvosemestralno. Tako da sad sve ovisi, ovaj, ali najviše je to po opsegu gradiva, ja mislim da je je li postoje nekako rivalstvo ili pocijenjivanje možda iz pa, strane? Vjerojatno ono postoji, jer eto, kad ono čuju nas, mi studenti ono veleučilišta, ali eto, znam konkretan primjer, ili kolega je nastavio u Osijeku jedan E, otišao na još dodatne dvije godine i rekli su šta bi vi kao sa veleučilišta sad imali diplomu magistra kao, a tri godine ste tamo bili. Tako da oni nekako malo drugačije gledaju na nas, a mi eto opet na njih gledamo ko rivali, da se natječeš s njima i znači i kroz studentski ono, život, a i danas sutra na burzi rada. Mm U čemu, kako biste možda istaknuli prednost e, veleučilišta? Pa prednost veleučilišta je ta, znači što eto, nas je manje, profesori na godini se znači puno više posvete recimo tebi, jer nas to na godini upiše 50, do treće godine nas dođe 30. I onda se on svakom može od nas pojedinačno posvetiti, lakše ti e, objasniti gradivo, nego na ekonomiji gdje njih ima 200, 300, 400 i on tamo govori ono kroz, na cijeloj katedri njima i sad neko će pitati pitanje, neko neće, neko će razumjeti gradivo, neko neće. Kod nas je to puno lakše, znači i sama komunikacija s profesorima. I naši su profesori, ono, dosta su sretljivi, ja to govorim za svoj smjer, profesori se dosta držaju onako prijateljski i znači nama je najnormalnije sjest s našim profesorom na kavu i popričati ono s ime van predavanja. Tako da, ja mislim da to na ekonomiji baš i nema. E, koji su kolegi e, omiljeni? Onako, pa evo, meni studentima, općenito. I, dosta su ono omiljeni e, kolegi, znači gospodarski sustav Europske unije, ponašanje potrošača koji je onako dosta zanimljiv, kolegi. Jel onako, znači, sagledaš potrošača, marketing, da. psihologija. Marketing je dosta zanimljiv jer eto, marketing je izaziva, to jest iziskuje dosta kreativnosti kod ljudi i to onda ono, ko, ko se vidi jednom dana u marketingu to mu je super za koji je kreativan. Ili, na primjer, management koji onako voli više biti lider. Znači, tako ti kolegi, znači, management, marketing, ponašanje potrošača, neko voli statistiku, neko voli ono računovodstvo, znači samo knjiženje, knjiženje i to je to. Tako, ali dosta su zanimljivi kolegi, nisu ono stvarno teški. Kolegi su dosta opširni i kod nas se, na primjer, više radi na toj praksi. Jer evo, i mi isto kroz sve tri godine imamo praksu. Ja osobno sam bio, na prvoj godini sam bio u grad Vukovar na praksi, tamo sam znači, proveo deset radnih dana i tamo sam dosta stvari naučio i drugu godinu sam na primjer bio u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Vukovaru, isto znači jako jedno dobro iskustvo i vidio sam znači ono kako funkcioniraju te neke, ti neki ogranci, tipa po grad Vukovar i HGK. A trećoj godini sam eto, znači već se zaposlio tu Feriviju i to mi se vodilo pod praksu jer spada pod moju djelatnost. Tako da dosta sam upoznat sa ljudima i sa radom tih e, uprava, tako da mislim da naš fakt zahtjeva, e, to jest ispunjava sve što se očekuje od burze. Kako biste u općim crtama opisali svoj studentski život? Znači... Pa, mogu ga znači, opisati jednom riječu, znači perfektno. proživio si, na, stvarno proživio sam jako lijepe studentske dane, od izlaženja do, eto, ono, od svakog ispita do ispita si prolazi, onako bude ti, samo se dižeš i dižeš, ono, imaš vjere u sebe, ideš dalje, znači kad padneš ispitno, ono, ne srozate nego samo te vuče dalje, vuče dalje i sad evo kad sam došao pred kraj, sami kraj, mi je onako teško i vata me onako malo i, i panika i teško mi je ono što završavaju ti studentski dani, jer stvarno studentski dani su ono, to se mora baš proživiti, ali prekrasno, to je stvarno baš prekrasno. I upoznaš puno ljudi i eto, stvarno, budeš i u studentskom vijeću sam, na primjer, i ono, organizirali smo ja i kolegica Klara i Šijade, i, znači stvarno onako bilo je super, ono, ispunio sam ga od prve godine do zadnje godine maksimalno. Ehm, fakultet nudi i razmjenu studenata, jeste možda u tome bili pa, sudjelovali? nudi, ali nisam sudjelovao baš upravo iz, iz toga što, kažem, slab sam sa jezicima i ne snalazim se najbolje u tome i najveća mi onako to barijera bila jer ono, znam samo osnove kad mi eto kupci dođu u trgovinu i ono reći <laughs> da ih se posluži. Ja možda baš zato trebalo se uputiti u, u, pa, možda je, ali to kažem, nisam ovaj Eh, imao hrabrosti se uputiti ovaj, tamo jer eto i kako mi uletio taj posao nisam ga htio onako ispustiti jer stvarno je dosta dobar posao i sviđa mi se raditi tamo. Eh, kako vi ocjenjujete bolonski sistem obrazovanja? Pa, eh, on ima prednosti mana, znači ja najveću manu smatram to što prije se išlo na te prijemne ispite, i onda mogu si onako, znači, uhvatiš gradivo, znači na koji fakultet želiš ići, uhvatiš to, dođeš tamo i ako Bog da, upadneš. A ovdje, znači, ideš na državnu maturu i sve ti ovisi od državne mature znači di ćeš upast. Tako je ovo osobno moje mišljenje jer državnu maturu nisam nešto baš najbolje napisao i zato nisam upao u Osijek, upao sam u Vukovar a prednost mu je najveća to što eto, mogućnost lakšeg prolaska ispita kroz kolokvije i znači što opseg radiva je podijeljen na teorijski praktični dio kroz razne seminare, prezentacije, rad u grupi i eto ta praksa znači koju studenti obavljaju. Odlično. E, pred završetkom ste, e, koja je tema završnog rada? Pa tema završnog rada je znači ključni kriterij e, pri kupovini odjeće automobila. Znači to je iz kolegija ponašanja potrošača. Moram naći napraviti anketu kroz koju ja moram odrediti šta je ljudima najbitnije kad oni, ne znam, dolaze kupovati odjeću, automobil, da li je to znači marka vozila, odjeće, cijena, izgled, sad znači sve ovisi. Ali eto kažem, zanimljivo mi je taj kolegi ponašanje potrošača jer je tu čista psihologija. Tako da ono dosta je zanimljivo i vesel, ono, već sam počeo ga pisati, na pola je gotov, tako da još jako malo je stvarno ostalo nakon završetka studija se mnogi suočavaju sa problemom zapošljavanja. E, je li imate kontakte sa studentima koje su završili? Gdje rade najviše? Pa, imam dosta znači, kolega koji su završili e, i mogu reći da je jako velik broj njih, e, znači nakon završetka mog smjera, našeg znači faksa, oni su jako brzo našli posao i dosta njih radi recimo tako u poduzećima na, ne znam tipa ko što je Kola, Orbiko u Osijeku i znači tak, te kompanije, znači zahtjeva se ono ekonomija, znači taj rad sa ljudima, trgovina, tipa ko trgovački putnici ili neki rade e, na, na internetu, znači ja, na primjer, avio karte, HR, znači stvarno ima kolega po svim područjima Mm. ekonomije. Mm, je li ima vaših kolega koji su našli posao u inozemstvu? Pa ima njih, njih je par otišlo van jer ono, oni su od početka išli su na faks eto samo da dobiju papir i odmah su znali da će otići van. Tako da ono, oni su u samom startu znali da žele ići van, nisu htjeli, ostati ovdje i suočiti se, možda pokušati vamo nešto napraviti. Kakav je vaš stav? Pa moj stav je, znači, ja iskreno ne želim otići van i ne planiram otići van jer smatram da ima posla ovdje jer eto kažem, ja se više vodim za ove kolege koji su već našli posao i koji su se skrasili, tako da ja mislim da i za mene jednog dana će biti neki posao u struci i volio bi naći posao u struci. Što je po vama idealan posao, je za vas idealna karijera? Pa evo, za mene osobno, ja bi najviše volio biti, ne, znam, neki trgovački putnik ili tako nešto, znači raditi u nekoj firmi koja ima znači veze ili s marketingom, jer onako dosta kreativnih ideja imam ono i u glavi što se tiče marketinga i toga svega i jako me zanima to područje, tako da kažem ili neki trgovački ono, putnik gdje možeš, gdje si stalno u kontaktu s ljudima ili kažem, marketing. Mm, što mislite s kojom biste se plaćom zadovoljili? Pa ne mora sad to ništa ono pretjerano biti, ali evo, neka bude ono pet i pol, pa ako Bog da i na više. Mhm. za početak Da, za početak dosta, da. Dobro. Vukovarsko veleučilište pohađaju studenti iz cijele županije, pa i šire. Naš je sugovornik rodom iz Vinkovaca. Zanimalo nas je kako je uspio riješiti problem smještaja. Tu živim jer eto, nije mi baš bio omjer, e, nije bila velika razlika u cijeni između mjesečne karte i tu stana tako da ono više mi se isplatilo ovdje živjeti na stanu nego putovati svaki dan, a linije nisu dosta česte i ono, vjerojatno bi morao i puno novaca trošiti na ove kave, između predavanjima ići na nešto pojest svaki dan, tako da ono, bolje mi je bilo živjeti, tako da to je, to je potpuno moj studentski život vam, jer sam živio ovdje. Studentski dom u Vukovaru, na kako, u to stadi e, sad pa, priča se puno otvorenja Studentski da, e, dom u Vukovaru, znači jako se puno radi na njemu, to bi znači trebalo se sad realizirati kroz nekih godinu dana, možda i kraće, sad evo iskreno točno ne znam, ali mislim da će biti dosta dobro jer do sad su studenti mogli biti smješteni u u, učeničkom domu, znači ali moglo se i za studente. Tako da to će biti evo tu u glavnoj ulici, u županijskoj ulici će biti taj studentski dom, tako i mislim da će to ono, studentima koji ne žele živjeti po stanovima ili u privatnim nekim smještajima će biti to stvarno dosta dobro jer kad se gleda na primjer studentski e, dom u Osijeku i kad slušaš priče od studenta koji žive u studentskom domu bude ti onako e, žao što nema toga tu je ipak drugačije malo živjeti u stanu sa cimerom i u studentskom domu sa puno studenata. E, dobro živite znači privatnom smještaju, e, sami plaćate, pretpostavljam ako radite. E, koliko mjesečno potrošite kao student na smještaj, pa režije, znači, kavice? <laughs> Pa znači meni je stan sa režijama mi je preko zime, znači nekih 900 kuna, kad je ovi, znači to je dok ima grijanja. Kad nema grijanja, znači kad se grijanje ugasi, to bude evo do nekih šestotinja kuna otprilike. Tako da to ono sad mislim da nije ništa pretjerano, a sad pošto eto sam se financiram sa svojom plaćom, iskren da vam budem, ni ne pratim baš koliko potrošim po kavama, jer kad mi, ono, kad mi dođe da mi se pije kava u gradu, odem na kavu i to je to. Mhm, a dok, dakle- prije, eto, dok nije bilo tog posla, ono, gledao sam malo na svaku kunu, jer ono, živiš sa džeparcem koji ti roditelji pošalju, i ono, moraš paziti malo na svaku tu kunu. Ovak sad, od, od kako radim, ne, nije baš da ne pazim, ali nije ni da se razbacujem. Nešto bi malo o studentskim pravima i povlasticama. Pa, znači, o studentskim pravima i povlasticama, znači, najveća povlastica je to što se može raditi e, preko studentskog e, ugovora, znači, plaćen po satu, koliko znači sati odradiš, tolika ti je i plaća. E, dosta je dobro što ljudi sad sve više i više uzimaju studenti za rad, malo u Vukovaru je situacija, nije baš bajna jer teško je naći studentima posao, jer ne prima svako studenta, ali evo, gledamo ovo, ovo ljeto, na primjer, oglasi, svi traže studenta, traže studenticu za rad na moru, tako da ono mogu reći e, jako su ljudi osvješteni sa tim radom studenta jer poslodavcu se isplati uzeti studenta jer ne mora plaćati porez na njega. Tako da ono sad kad neko dođe i prijavi, ko želi raditi, da se prijavi bilo di, evo konkretno Osijek, Porta Nova, tamo je neograničen izbor poslova. Kažem, kod nas je malo suđe, sužen taj izbor ali jako velika povlastica i mislim da bi svaki student e, koji je željan, voljan i željan raditi, da treba to iskoristiti. Jer evo, ja već godinu i četiri mjeseca radim, znači na tom radnom mjestu gdje sam sad i zadovoljan sam i plaća mi je znači stvarno u redu, jer ono, kažem, koliko sati si odradim, toliko si i zaradim. Mhm. Osim toga, recimo, neke povlastice, pa, prijevoz? Pa da, znači tu eto, konkretno studenti iz grada Vukovara, oni imaju znači, popuste na te mjesečne karte, imaju pravo znači, na subvencije razno razne, ima e, razno raznih stipendija, ima znači od braniteljske doni za socijalni status, pa ne znam, za prosjek, e, isto je onako velika je povlastica to što ko, znači iksica kao kartica i e, studentska menza Znači, do, onako za 10 kuna dobiješ komplet ručak, ono juha, glavno jelo, prilog, e, tako da ono dosta je ok. I zato kažem, kogod se, kogod želi imalo razmišlja da li studirati ili ne, obavezno studirati, ali to treba proživjeti. što biste savjetovali maturantima koji žele upisati taj smjer? Pa, što moraju obratiti pažnju? Da, znači eto, da na maturi ne prijavljuju previše ispita, da eto, ako već planiraju ekonomiju, da se uhvate politike i gospodarstva i, znači da se ne zaljaču previše sa misao da je Osijek idealni grad za studiranje i za studentski život, nego da dođu u Vukovar i probaju studentski život u Vukovaru i znači studentski život na veleučilištu. Pridružujem se savjetu da studentski život doista vrijedi proživjeti našem sugovorniku Luki Čačiću. Zahvaljujem na sadržajnom razgovoru i želim uspješno završiti studij i izgraditi buduću karijeru. Dragi slušatelji, ovo je bila emisija Od faksa do faksa, posvećena studiju trgovine Vukovarskog veleučilišta Laoslav Ružička. Nadam se da je naš današnji razgovor pomogao nekome u odabiru budućeg fakulteta. Emisiju pripremila Lesja Mudri, tonski obradio Robert Pavelić.